murashije mwese muteze amatwi ibiganiro bya radio isanganiro kaze muri namakuru mu rumwe kirundi tuyahereye ku ngingo nkuru nkuru ziyagize Bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bavuga ko bafise amakenga ku bifungurwa ku bifungurwa ndetse n'ibindi batanga ngo bifashishwe bantonikora batabironswa byose babivuga mu gihe umunsi wa gatanu wa mbere w'ukwezi k'umunani ari umunsi wahariwe gufashanya inzoga z'ihinguriro Prahudi ngo ntiziriko zanyobwa nk'uko byahora mu ntara y'amakamba kuva iryo hinguriro ridugirije igiciro abanyagihugu bobo babona ko inzoga zigiye kunyobwa n'abifise kuko ngo batazoshobora kuzigura nayo ngo bahawe amabanga y'igihugu ngo bakwiye kuvavanura n'agatima ko kubona ko bahawe akaryo ko kubitungiramo bivugwa n'umuyobozi w'ishyirahamwe pariseme inyuma y'aho umukuru w'igihugu agabikirije abapangishije bibanza mu masoko ya leta twanabateguriye na bucana yandi ibidukikije aho umuhinga adusigurira uko amazi y'ikiyaga Tanganyika cyo kimwe n'ibindi biyaga bikenera kuruhurirwa kugira ibinyabuzima bishobore gukura no kugwira aya nandi ni mu kanya ansoro mirambona mu buhinga bw'ibyuma kuri mikoni kurovisi n'inkuru ndasubiye kubaha ikaze sangwa muri sanze kuri radiyo isanganiro ndasubiye kuramutsa handi bahana ikaze muri ano makuru bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya kayanza bavuga ko bafise amakenga ko ibifungurwa ndetse n'ibindi batanga ngo bifashishwe abantu nikora batabironswa byose ngo nuko atarutonde rwitanzwe ruhora rukogwa kuri uyo wa gatanu wahariwe gufashanya mu Burundi hari abageze mu zabukuru babona ko gufashanya mu kibano bidakwiye kugira itariki bigenewe ahubwo abantu bakwiye gufashanya ibihe byose nk'uko byakogwa kera tubatega amatwi jewe kumfasha mbona byoba bihari mugabo jewe nemera nk'abamfasha bofashanya kuko umukene ubumuzi umuzi utaca afise none ko umunsi wabigenewe uza utebye jewe nk'ubu nshaje ndi umushonje jewe nosaba uwuza bamfasha nyene nabo nohava nanuka umwe mu mwaka umuntu ntayoba akihariye n'umunsi umwe wiriwe utariye ukarara ubusa wumva uwo mwaka wo urindiye ariko baravuga ngo ni umunsi mukuru wo gufashanya ni umugenzo mwiza wo gufashanya niko vyamye kera mugabo rero ubu baca bagira ngo ni n'umunsi mukuru wo gufashanya baje gutoza ibintu mu mihana abo bantu ego turababona abaza kubidutoza turabazi mugabo ntituzi ngo bishika uku ngo bigenda uku ngo babigabura uku kandi dusanzwe tuzi yuko abakene mu kibano mu mihana tubanyemo twese abo bakene turabazi mbega none abo bakene bacu niko babironka abo tubana mbona umenga hohindurwa uburyo bw'uko ibyo bintu nimba bibonetse n'ingene bitangwa none ba baza kumuhana kumuhana ngo zana ibyo ufise ego uratanze ntaho byanditse nta muntu uyobora amakenga baratabarana bagafashanya ari ibyo bakora bakabikorera hamwe umunsi uwo ari wo wose baratabarana ntibarinda kurindira Ishirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta Orikome risaba leta y'u Burundi ko mu gushigikirana ho ibikorwa byo gufasha abanyagihugu vyisunga kuvyo bakeneye nk'ifumbire hamwe n'imbuto. Gabriel Rufyiri arongoye Orikome abivuze kuri uyo wa gatano mu gihe hahimbazwa umunsi wahariwe gushigikirana uyarongoye iryo shirahamwe ashikiriza ko uko ibyo bikorwa byahora bitunganijwe inzego z'igihugu murabizi abakuru baca bakwiragira mu mitumba iyo bavuka ugaca usanga bari ko bagira amadisikuru ni ukuvuga amamesaje ahabwa abarundi twebwe rero icyo twagomba gusaba murabitse ko uno munsi eh, wo gufashanya cyangwa gufatana mu nda uba uno munsi ku wa gatanu twagomba dusabe ibi bintu byo kwegeranya ibintu bagaburira abantu twebwe mu ishyirahamwe kumwe ntabyo dushigikiye ahubwo dushigikiye yuko barondera ibintu bafasha ni ukuvuga ko aho umuntu avuka bagende barabe barya abantu bakenye babaronderera imbuto babaronderera bijya bintu bituma bashobora kuzoba hejo mugabo umuntu wamuha ikiro cy'ibiharage ukamuha ikiro cy'ifu uyu yakaba Gabriel Rufyiri arongoye ishyirahamwe orikome umunsi wahariwe gufashanya uhimbazwa ku wa gatano wa mbere w'ukwezi k'umunani bigakurikirana n'uwa gatandatu wa mbere w'uko kwezi nyene naho hahimbazwa umunsi mukuru w'amakomine itegeko rishinga uwo munsi wo gerekana ko mu ntumbero y'uwo munsi harimo kwegeranya imfashanyo zigenewe abakenya gusumba twibaza rero yuko ubiravye inyishu iri hehe inyishu yuko mu mugambi uri ku butegetsi bogenda bakaraba bakirinjura bakaraba abakadire babo nabo bashinga amabanga ingene bigenza mu gihe biyumvira yuko ushinga amabanga kugira naho uba utayashoboye bayaguha kugira baguhe wirire baguhaye amabanga udashoboye bakubwiye bati niwigire rero turakwibutse wari waribagiwe genda wibeho genda wubake amazu ugenda ugira iki nta yindi ngeso baheza ngo bace bajemo kandi noneho birazi yuko umugambwe wo uw'indero abakadire bawo mu bijyanye n'iby'intwaro bahinduke bahindure kuko babanje biyumvira gutyo yuko urosa amabanga bamwibutse kugira arige ntabwo tuzoshika babahe intumbero nshasha n'ibyaba babahane uko inyishu niyo iri isanganiro inama isumba ingimba radiyo sanganiro amakuru twabateguriye arabandanya urunani rw'amasendika y'abigisha kosesona rubona ko igikorwa cyo kugira urutonde rw'abakukuruke biriko birihutishwa bigashobora kugira utunenge twishi. icegera cy'umukuru w'urwo runani avuga ko nk'abigisha ibihumbi bitatu baherutse kurungikwa mu karuhuko k'izabukuru bamumenyesha umwaka imbere kugira ngo yitegure ategure umutima ko agiye guhindura ubuzima atagisubira gutanda ku kazi mugabo agiye kuzoraba nk'enda yingunganya kundi iyo bishoboka icyo bikorwa rero nticyabaye abantu bajya bumva itariki mirongo ibiri n'icyenda z'ukwa gatandatu ngo ejo ntimutonda ku kazi mwebwe akazi karaheze kumenga rero n'abantu batigeze baronka amategeko abagenga batigeze baronka umukoresha ariko ubyibuka mu gatondo ngo witaha icyo urumva ko kiteye ubwoba ku mukozi kubabwira ati gihe bwa bundi naho ntonda nta mukoresha mfise kuko babyuka mu gatondo gutaha icya kabiri ibikorwa ariko barakora twe nk'abaserukiye abakozi turagikurikirana n'abantu baramaze imyaka myinshi kugira ngo ushobore guhera mu ntanga aho yahereye akazi mu myaka ya mirongo irindwi mirongo umunani icya gatatu uno munsi abo bantu ntibagira ubaraba mu bijyanye n'agashahara mu izanzwe nyine bimeze iyo umuntu agiye mu bwaro bw'izabukuru hariho ibigega ntekariza kazoza nk'abakozi ba leta niyo ni iyo niyo itangura kuko kubahemba kugira umuntu ashobore kubandanya abaho uno munsi ntibazi kuko nta rupapuro na rumwe rwabarungitse bafise ibyo rero bigira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bw'imiryango y'aba bantu kubera yuko bwa mbere ntibari barahembwa none baca bibata uno munsi leta igihe ati none abo bantu babayeho gute icyo kibazo kiba kibaza icya kabiri badafite urwo rupapuro barunka mu karuhuko k'izabukuru bya bigega bagenda bashyiramo udufaranga kugira ngo bibafashe hirya y'ejo ntibibakira hano bavuga nk'iki cya kigega bita fesite cy'abigisha n'ikigo cyitwa fondasiyo puru rojima de peresida do lansenyema udufaranga bashyizemo uno munsi ntafise uburenganzira bwo kudukora ko kubera yuko badafise urupapuro rubarurika mu karuhuko izabukuru murumva yuko abo bantu ni uko abarundi dukunda gufatira ku karorero kabananiwe ariko Jewe ndibaza neza icyo kiringo kizohera igice kinini cyaramaze gutunganirizwa wonsi wazerere ko yitwa jacques niyo buhungiro nawe yagize ati bazobatunganiriza neza kuko ubu ubuhinga bwariyongereye nta dosiye y'umuntu umwe yokorwa umunsi wose n'ukuri anyese kitegetse ndagukengurukiye nanjye ndagushimiye Ano makuru tiyabandarinze mu ntara y'amakamba aho inzoga z'ihinguriro Brahudi ngo zitariko ziranyobwa nkuko vyahora mu ntara muri yo ntara kuvaho iryo hinguriro ridugirije igiciro cazo aho radio isanganiro yaciye radio televizo uh, isanganiro yaciye mu gatondo kuri uyu wa gatanu ku madepo no ku nywero butandukanye abakozi baho bamenyesha ko kare inzoga zahora zimara akanya gato bamwe mu banyagihugu bo ubona ko inzoga zigiye kunyobwa n'abifise kuko batazoshobora kuzigura abanyagihugu basaba ko ibiciro byoza biraduzwa hisunze amikoro yabo ni inkuru ya Elize kwizera muri ayo madepo abakozi baho bakaba batumenyesheje ko nko kuva mu gatondo gushyika igihe cy'isaha zine atanzoga n'imwe bari bwasohore bavuga ko byaba byatumwe n'ingingo ihingura ibinyobwa bya burarudi iherutse gufata yo kuduza ibiciro ku binyobwa byaryo kuko kare byahora bimara umwanya muto ni mu ntara ya makamba eka no mu bubare bavuga ko abahora biheretse ibinyobwa bagabanutse cyane akarorero nk'aho bahora basohora ikarato cumi ku munsi bavuga ko baraye basohoye zitatu gusa kuri ndwi bari baranguye abanyagihugu bo babona ko ibyo binyobwa bigiye kugugwa n'abifise gusa kuko batazoronka uburyo bwo kubyihereza urabye rero aho dukura amafaranga amikoro dufise ntitugira namba ngira ngo sinzi ko baba barimviye babidugije ko ivyo binyobwa bizohora binwa abafise amikoro hariya hejuru abo banyagihugu basaba ko ibiciro byoza biraduzwa hisunzwa amikoro yabo nibaduze ibicamanje kwiyumvira umwenegihugu muto muto mbe wewe nyene ariko aronka iki mwene mutoyi babidugije ku nyungu z'abenegihugu canke babidogije ku nyungu zabo nabo mwomenya ko kuri depozine radio isanganiro yaciye ko mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu imwe yonyine ari itarifisi ibinyobwa kiretse ibinyobwa vy'amafanta bamwe batazi naho baheruka kubironkera imakamba Elise Kwizera radio isanganiro uraca bugacana yandi mu bidukikije amazi y'ikiyaga Tanganyika cyo kimwe n'ibindi biyaga arakeneye kuruhurirwa abarovyi n'abihereza amafi bagatanga kanya kugira ibyo binyabuzima byongere gukura no kugwira muri bucana yandi yo kuri uyu wa gatanu umuhinga Gaspard Ntakimazi asanzwe rumwigisha muri za kaminuza yemeza ko kubera hari abatari bake bakunda izofi fi kubwo amafaranga canke akayabagu usanga hari abaroba niziba zitarera bigatuma no guhona zohona mu gihe zitaronse akanya gukura no kugwira mu buryo bwisanzuye ido n'ido na leonce bitariho yemeza ko no guhona zohona zohona agasigara amazi gusa birashoboka ko zohona abazinyenze izo ngingo yuko ifibo ziruhurira na gatwe kwiya izihunze dishe kwa zirakura genda jumva gose ni yene nkumbure bataronka kanya kubisigurira abantu bisigura nkumbure hano nkumbure bajya abantu bikeneye batovyumva cyane cyane bakeneye kubyumva nabategetsi babakwiza ayo mategeko ifizo zizohona gose najya amahera baronderamwo n’izo barondera ngo bazibure ugufata ikiringo cy’ukwezi amezi abiri canke mbere n'atatu atawinjira mu mazi kuroba amafi bitanga agahengwe kuri izo binyabuzima ku neza y'abazobikenera mu nyuma ni mu gihe usanga nanone hari abarobesha imitego itemewe n'amategeko bagacakiranya n'udufite ukiri utwana kuko natwone batubonye batatubabarira zo zirahahonera bakoresha imitego amateka atemera buba butagira kuvyara izo zini bita karumba nizo zikuze zirenze amasantimetero umunani izo ziba zabyaye umuntu ashaka gufata kandi zifatwa n'imitego afite amaso arekuwe n'amategeko abarobyi rero baba bakoresha amato cyangwa imitego ngo bakwiye gutahura ko ari nkenerwa kuruhurira ikiyaga kigahema ifi zigakura kandi zikagwira ngaha leta itegwa kamo kurusha igahamagarirwa kuhagabira cyane cyane ubutegetsi pasike abarovyi bo bariho muri bato bato cyane cyane bakeneye kuba ubuzima bwa misose batovyumva mugabo bene amato n'imitego aho bovyumva uko nawe nyine siniva ko muri misi amahera menshi bari bariko haroha ko barahomba cyane uko bagifata nyinshi ubutegetsi nabwo bukavyumva cyane cyane kugabanya cyane gose abantu baroba leonse bitariho urakenuye akabiri hano duce dusozera no makuru twari twateguriye ndabashimye mwigi mwese mwateza abiri shimwe na Anselme Irambona yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma kuri miko mwari kumwe na Jean Clovis niyo nkuru murakoze